Vols fer de reporter? Vols participar com a col·laborador en algun programa? Vols venir a fer pràctiques de tècnic de so? Vine'ns a veure a Ràdio Sallent, explica'ns la teva idea i trobarem la manera de portar-la a terme. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic ràdio arroba sallent.cat a partir del telèfon 93 837 1753 o també a través de l'Ajuntament de Sallent. Anima't i col·labora amb Ràdio Sallent. Ràdio Sallent, 107.6 FM. S'acaba la setmana, enrere queden les 3 i les preocupacions. Semblava que no s'acabaria mai. Ha arribat el dia esperat. Per fi és divendres. Et proposem passar una estona escoltant contes que et faran pensar. I on també podràs gaudir de la millor música, els clàssics de sempre i les últimes presentacions. I si vols, pots trucar-nos per explicar la teva història. Ja ho saps, cada divendres, després del Punt de Mira, t'esperem a l'Entre Nosaltres. Un programa en el que tu també ets el protagonista. tarda comencem l'Entre Nosaltres, un divendres més, un divendres en el que encetem un nou calendari, un nou mes, i és que estem al mes de novembre, un mes en el que ja tenim la tardor dins. Aquesta tardor que anàvem anunciant durant tot el mes d'octubre i que vam viure molt intensament el canvi d'estació, l'efecte del temps, com havíem de viure i aquesta gran castanyada que vam celebrar divendres passat, dona pas a un mes de novembre en el que el sol s'apaga. El sol ja no brilla tantes hores, hem canviat l'horari, i així, la tardor és una mica més curta. Nosaltres, aquest mes de novembre, farem aquest reflex, com passa la vida i com passa de ràpid, perquè sembla que cada dia i cada moment ens van empantant una mica més i es tracta de prendre consciència, d'obrir ben els ulls. Com diuen els meus nens, ulls ben grans, perquè així un pot veure les coses molt bé. Per tant, ulls de mussol, com diuen els nens. Doncs bé, començarem parlant d'aquesta primera etapa, quan un és infant, perquè és important tenir persones referents al costat. Bons models, eh? perquè en l'adolescència un es torna rebel i quan arriba l'edat madura perquè un ja té clar que ha fet aquell canvi i ja pren les seves decisions, decisions que el fan cada vegada més lliure. I així arribem a aquella edat, la de calma, la de virar la vida en perspectiva, la de dedicar-se una mica de temps, la bellesa, totes aquestes etapes que ens porten molt i ens fan ser a tots nosaltres cadascú qui som. I de tot això, i per parlar en aquest nivell de profunditat, tenim un col·laborador al costat, un col·laborador que avui ens porta un un regal especial. Bona tarda, Miquel Àngel. Molt bona tarda. Què ens has portat aquesta tarda? Bé, jo us porto un text eh, que és de Víctor Hugo i penso que té força relació amb, amb, amb això que explicarem durant tot aquest mes de novembre, de com passa, com passa la vida. Uh, ho dic perquè és un text que va sobre desitjos i bons desitjos de cara a la, a la felicitat, diguem-ne, i coses que, que estaria bé que tinguéssim en compte durant, durant tota la nostra vida. I el text en si diu, diu així, diu et desitjo primer que estimis i que estimant t'estimin i que si no és així, siguis breu en oblidar i després d'oblidar no guardis rancor. Et desitjo també que tinguis amics i, encara que poc savis, siguin nobles i fidels i que n'hi haguin almenys un eh, en qui puguis confiar cegament. I perquè la vida és així, Desitjo també que tinguis enemics. Ni molts ni pocs, en la mesura exacta, perquè així et faran qüestionar les teves pròpies certeses. I que entre ells n'hi hagi almenys un que sigui just, per tal que no et sentis massa segur. Et desitjo també que siguis útil, però no insubstituïble, i que en els moments difícils que no et quedi res més, aquesta utilitat et serveixi per mantenir-te en peu. Igualment, et desitjo que siguis tolerant, no amb aquells que s'equivoquen poc, perquè això és molt fàcil, sinó amb aquells que s'equivoquen molt i de manera irremeiable i que fem bo, bon ús de la teva tolerància serveixis d'exemple als altres. Et desitjo que, sent jove, no maduris massa de pressa i que ja madur no insisteixis en rejuvenir i que sent vell no caiguis en la desesperació. Perquè cada edat té el seu goig i el seu dolor i han de fluir entre nosaltres. Et desitjo també que tinguis algú de qui respondre, que veguis com creix i com madura i que reconeguis la teva aportació en la seva forma de ser i en la seva forma de sentir. En allò bo, perquè no hi ha res més preciós que la vida, i en allò dolent, perquè et farà sentir les teves limitacions més profundes. I perquè siguis conscient que, encara que tu no ho vulguis bé creure, i per molt que intentis evitar-ho, hi ha moltes coses que se'ns escapen de les mans. Per sort. Et, desitjo de pas una mica de tristesa. No tot l'any, sinó tan sols un dia. Perquè aquest dia et serveixi per descobrir que el riure habitual és bo, que el riure diari és avorrit i que el riure constant és malsà. També et desitjo que visquis moments difícils, aquells que posen a prova la nostra fràgil fortalesa, i que t'ensenyin qui ets i qui tens al teu costat. I que quan aquests moments difícils passin, perquè tard o d'hora sempre acaben passant, sàpigues donar-te compte que tot es pot superar i que encara que molt poc, ets una mica millor que abans. I que aleshores sàpigues donar-ho als altres, ajudant-los quan els arribin les dificultats. Et desitjo que descobreixis, i amb màxima urgència, que més enllà del teu dia a dia existeixen i et rodegen sers oprimits, tractats amb injustícia, i persones infelices. Et desitjo que acaricis un grat, un gat, tiris una pedra a un riu i escoltis el silenci de l'albada, perquè seràs feliç amb no res. Desitjo també que plantis una llavor, per petita que sigui, i que l'acompanyis en el seu creixement, per tal que descobreixis de quantes vides està fet un arbre. Et desitjo també que tinguis diners, perquè és necessari ser pràctic – i que almenys una vegada a l'any en posis una part davant teu i diguis «Això és meu», només perquè quedi clar qui és l'amo d'aquí. Et desitjo que cap dels teus somnis es mori, però que si en mor algun, puguis plorar sense lamentar-te de no haver fet el màxim possible i de seguida alçar la vista i tornar a començar. Si totes aquestes coses t'arriben a passar, no tinc res més a desitjar-te. després d'aquestes paraules, és moment de deixar-te amb bons desitjos, com ens deia en Miquel Àngel, i en Víctor Hugo amb les seves paraules, quiero aprender de ti. Ternura, no dejaré, hoy lo haré, hoy quiero aprender, escucharé todo lo que me digas y deben saber que muestra voz existe la cordura. Esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y hoy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás en un camino la mía. toda vuestra caricia que llega a la piel Llega bien. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a ver locura de los demás y nunca miro la mía. Y que existe, que que está. Estás oyendo lo nuevo del canto del loco en los 40 principales. I després del tema musical de, que acabam d'escoltar, Quiero aprender de ti, avui sembla que tenim un programa de pensar, un programa més que mai de bons desitjos, uns desitjos que quan, sobretot, parlem d'infants, és necessari que els tinguem presents. Perquè un infant, dèiem, aprèn del que veu a fer, i el que veu a fer és l'actitud dels seus pares, el que veu a fer és el dia, dia que s'emporta. Per tant, quan un és petit, de qui aprèn és del qui té al costat. Avui nosaltres dediquem aquest dia en els infants. És important doncs, que comencem amb un conte d'ocellets petits. El pequeño colibrí azul se sentía triste y cansado. Se perdió cuando viajaba con su familia en busca de un lugar más cálido donde pasar el invierno. Y cuando entró la noche, después de mucho tiempo buscándolos sin ninguna suerte, se resguardó en una pequeña cueva que encontró en la montaña. Dentro solo había unas cuantas ramas y hojas secas llevadas por el viento. Aunque alimentarse no era algo que a él le preocupaba, ya que siempre había sido por esa tarea. El no saber si volvería a ver a sus seres queridos le entristecía profundamente. No te alejes de nosotros cuando migramos a otro lugar, le repetían siempre sus papás. Pero él se emocionaba con todas las cositas que descubría durante sus viajes y se quedaba boca, boquiabierto contemplando esas maravillas batiendo sus pequeñas alitas encima de cada tesoro, mientras los demás seguían su camino sin percatarse de su falta. Aquel día, mientras volaba, vio un destello de luz, un reflejo que salía de entre los árboles, y sin darse cuenta fue perdiendo la altitud y acercándose para ver qué era aquella hermosa luz. Entonces descubrió un enorme y precioso lago de aguas cristalinas que le dejó totalmente sorprendido. ¡Wow! exclamó, viéndose reflejado en el agua. ¡Qué maravilla! Él nunca había visto nada igual. El sol empezaba a ponerse y sus rayos en el agua parecían como brillantes reflejos dorados que casi cegaban, convirtiéndolo en un cuadro espectacular. Allí correteó por encima del agua, jugando con su reflejo, utilizando como espejo las quietas aguas donde contemplaba las blancas nubes deslizándose por el cielo. No se dio cuenta que el tiempo pasaba y cuando de pronto alzó su vuelo, llamando a su familia para enseñarles lo que había descubierto, vio que su llamada no era respondida y que sus papás y sus hermanos habían seguido su vuelo y donde estaban ahora ya no podían oírle. De pronto, un enorme temor se adueñó de él. De sus ojos desapareció toda esa belleza y solo escuchaba ruidos extraños que cada vez aumentaban más su miedo y su malestar. Unos gritos de aves desconocidas resonaban por las paredes del bosque y por todo lo que antes parecía bello se convirtió en algo tétrico y fantasmal. El sol ya casi no alumbraba y temía quedarse solo en el bosque, así que salió volando en busca de su familia. Pero la noche entró y él seguía solo. Buscó entonces un lugar donde cobijarse y allí pasó la noche. Cuando las hojitas que había en la cueva se hizo una camita, un tanto ruidosa, sí, porque las hojas estaban secas, pero al menos le dieron un poquito de calor para esa noche. Al día siguiente, cuando despertó, no recordaba que se había perdido pero pronto al levantarse recordó lo que había sucedido y así empezó a preocuparse. Oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí solo? ¿Dónde está mi familia? Y pronto descubrió cómo los echaba de menos. Sus papás siempre le repetían que si algún día se perdía, lo que tenía que hacer es no alejarse del último lugar por donde habían pasado todos juntos, ponerse en un lugar suficientemente alto como para que pudieran verle cuando volvieran a buscarle y que nunca dejara que el miedo le impidiera ver la realidad. Es verdad, dijo cuando recordó. Mis papás me dijeron que tenía que hacer si me perdía, así que no tengo nada que temer. Mi familia me está buscando y pronto nos reuniremos. Así que salió de su cueva, despidiéndose de ella y dándole las gracias por haberle ofrecido cobijo esa noche. De nuevo, todo volvía a ser hermoso y la seguridad que encontraba a su familia le hacía volar feliz y alegre por unos parajes totalmente desconocidos para él. Pronto encontró de nuevo el lago por donde volaron la última vez juntos y allí buscó el árbol más alto y se posó en sus ramas. Mientras esperaba, empezó a canturrear y poco a poco se fueron añadiendo a su canción todos los pajarillos que habitaban por esos entornos. Él les contó que se había perdido y, decidieron cantar muy, muy fuerte para que todo lo que pasara pudiera oírles. Pronto su canción se podía escuchar desde muy lejos, lo que ayudó a su familia a encontrarle más rápidamente. Después de aquel día, nuestro pajarito se había hecho más sabio. Ahora sabía que tenía que advertir siempre a su familia cuando se alejaba de ellos durante sus viajes. Sabía también que durante el camino de la vida encontraría a quien le ofrecerían su ayuda y lo más importante de todo, descubrió que cuando el miedo se apodera de él, las cosas más hermosas pueden parecer de lo más terribles. Bé, doncs com esteu veient, avui hem fet, estem fent un programa més reduït, però no patiu que el divendres que ve tornem amb un programa molt, expe molt espès. I ara us deixem una cançó dels Pets. Bona nit. fire. digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre et dic a cau d'un de mà tren d'alba quan de de caron i la claror. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre cau d'orella vora. Engruna. Què és Engruna? Doncs senzillament un programa magazine que s'emet tots els dissabtes de 12 a 1 del matí. Per petits, joves i grans. Un espai on hi trobareu aquell encert que us pot fer gaudir una bona estona. Cuina, entrevistes, música, acudits, consells i poesia. Tots els dissabtes de 12 a 1 del matí de la mà d'Anna Maria Corretja. S'acaba la setmana, enrere queden l'estrès i les preocupacions. Semblava que no s'acabaria mai. Ha arribat el dia esperat. Per fi és divendres. Et proposem passar una estona escoltant contes que et faran pensar. I on també podràs gaudir de la millor música, els clàssics de sempre i les últimes presentacions. I si vols, pots trucar-nos per explicar la teva història. Ja ho saps, cada divendres, després del punt de mira, t'esperem a l'Entre Nosaltres. Un programa en el que tu també ets el protagonista. Això és Ràdio Sallent. 107.6 FM. ara el Consell de la Setmana. Aprofita cada dia, cada moment, cada minut, cada segon i fes-ne que en sigui un somni. I ha arribat la fi del nostre programa d'avui, aquest petit programa, però gran programa, perquè ha estat un molt bon programa. I bé, res més, ens veiem el proper divendres a dos quarts de set de la tarda. I aquí al 107.6 de l'FM, la teva ràdio. Sweet the streets I used to s'acaba la setmana. Enrere queden les tres i les preocupacions. Semblava que no s'acabaria mai. Ha arribat el dia esperat. Per fi és divendres. Et proposem passar una estona escoltant contes que et faran pensar. I on també podràs gaudir de la millor música, els clàssics de sempre i les últimes presentacions. I si vols, pots trucar-nos per explicar la teva història. Ja ho saps, cada divendres, després del punt de mira, t'esperem a l'Entre Nosaltres. Un programa en el que tu també ets el protagonista. Ei, no canvis de diàleg. Això és Ràdio Sallent, 107.6 FM. Thank you.